فصل في غسل الميت وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب وبأنثى وصيتها ثم أمها ثم جدتها ثم القربى فالقربى ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا طيب مع أمتي ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين ومن لم يحضره من له تفصيله يمي وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ثم يرفع رأسه برزق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برزق ويكون ثم بخور ويكثر صب الماء إذا ويلف على يده خرق ويلف على يده خرقة خرقة ينجيه بها ويغسل ما عليه من نجاسة فصل في غسل الميت فصل في غسل الميت في فصل ni kuhusu ميت hii fasili كموشا ميت يقول المؤلف رحمه الله وغسل الميت اكتب المسلم وغسل الميت المسلم وغسل الميت المسلم او تيممه لعذر وغسل الميت المسلم او تيممه لعذر au tayammumu li'udhrin na kumuosha maiti ambaye ni muislamu au kumtayamamisha kwa ajili ya udhuru kumuosha maiti ambaye ni muislamu au tayammumu li'udhrin au kumtayamamisha kwa sababu ya udhuru wa takfinuhu na kumbarisha sana wa takfinuhu na kumbalisha sana wassalatu alayhi na kumswalia wassalatu alayhi na kumswalia wa hamluhu na kumbeba wa hamluhu na kumbeba yani kumpeleka makaburini wa dafnuhu na kumzika wa dafnuhu na kumzika faradhu kifayati ni faradhu kifaya hayo yote hayo ni faradhu kifaya ghusl almayyit المسلم او تيممه watakfinuhu na kumbalisha zanga wasalatu alayhi na kumswalia wa hamluhu na kumbeba kumpeleka makaburini wa dafnuhu na kumzika faradhu kifayatin ni faradhu kifaya nani ambaye anastahili zaidi kumuosha maiti يقول المؤلف رحمه الله واولى الناس بغسله وصيه اكتب الان wasiyuhul adlu na mtu ambaye anastahili zaidi au yule ambaye ni bora zaidi wa watu kumuosha huyo maiti ni yule ambaye ametoa wasia yani mwenye maiti kwamba mimi nikifa fulani ndo anioshe wa aula nas bighuslihi wasiyuhu na mbora wa watu kwa kumuosha huyo maiti ni yule ambaye mwenyewe ametoa wasia wasiyuhu lazima yule ambaye mwenyewe ametoa kwa mimi kifa fulani aje kuniosha huyo ndo ambaye anatangulizwa na ni bora zaidi ni bora zaidi ni bora zaidi yeye thumma abuhu kisha baba yake thumma abuhu kisha baba yake yani kama itakuwa yeye hajatoa wasia kwa yeyote yule kwa hiyo Ah, anastahili kumwoja maadamu yeye hana mtu ambaye ametoa wasia kwa fulani ndo anioje nikifa basi baba yake anakuwa anatangulizwa zaidi thumma jadduhu kisha babu yake thumma jadduhu uktubu abi kisha babu, babu yake upande wa baba thumma jadduhu liabihi kisha babu yake upande wa baba kwa hiyo kama baba hayuko basi babu yeye atakuwa ni mwenye kutangulizwa thumma al-aqrab fal -akrabu. kisha wa karibu wa karibu thumma al-aqrab fal -akrabu. kisha wa karibu wa karibu yani kama ilivyokuwa mtoto ah yani kama babu hakuna mtoto mtoto hakuna tangulizwa uh, ah, kaka yake wa baba mmoja mwa mmoja kama hakuna tangulizwa kaka yake baba mmoja wa hakadha idhan fal aqrab thumma al aqrab fal aqrab kisha wa karibu wa karibu sawa tayib wa bi unsa na ambaye anastahili zaidi kumuosha mwanamke wa bi unsa na ambaye anastahili zaidi ambaye ni bora zaidi kumwosha mwanamke wasiyatuha ni yule ambaye mwenyewe amehusia wasiyatuha ni yule ambaye mwenyewe mwanamke amehusia kumwamini kifa fulani alioshe thumma ummuha kisha mama yake thumma ummuha kisha mama yake thumma ummuha kisha mama yake thumma alqurba فالقرب من ذاته ثم جدتها ثم جدتها كيشا ببياك ثم جدتها كيشا ببياك يعني ام امها يعني ام امها ام امها ماما وماما yake ثم جدتها كيشا ببياك ماما وماما yake thumma alqurba falqurba kisha wa karibu wa karibu kwa hiyo mwanamke anayetangulizwa ni wasia wake kama hakuna mama yake kama hakuna uh, bibi yake kama hakuna basi ataangaliwa wa karibu kadhalika wa karibu kadhalika wa karibu min nisaiha katika wale wanawake wake min nisaiha katika wale wanawake wake wa karibu ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل من الزوجين غسل صاحبه ولكل من الزوجين غسل صاحبه na inajuzu kwa kila mmoja uh, miongoni mwa wanandoa kumwosha mwenzake walikulli min az-zawjayn ghaslu sahibihi na inajuzu na inafaa kwa kila mmoja miongoni mwa wanandoa kumuosha mwenzake kila mmoja katika wale wanandoa inajuzu kumuosha mwenzake limadha لأن آثار النكاح من عدة الوفاة باقية لأن آثار النكاح من عدة الوفاة باقية لأن آثار النكاح من عدة الوفاة باقية لأن آثار النكاح من عدة الوفاة باقية وسبب آثار za ndoa kutokana na eda ya kufariki ni zenye kubaki zile athari za ndoa kutokana na eda uh, ya kufa ni zenye kubaki Abu Hanifa al-Imam rahimahullah anasema hamna sema amna hizo habari hizo hakuna kwa sababu mmoja kisha fariki halali hakuna habari za ndoa tena kwa hiyo haijuzu mmoja kumuosha mwingine hakadha kali lakini uh, jumhuri ya watu wa elimu jumhuri ya watu wa elimu bali hii ilikuwa ni ijmaa wakati wa maswahaba kwa sababu Ali radhiallahu anhu alimuosha mkewe Fatuma na maswahaba wako na hakuna aliyozungumza ikawa ijma ikawa ijma ثم قال وكذا سيد مع امته وكذا سيد مع امته na vile vile bwana pamoja na kijakazi wake wakadha tajirun ma amatihi na vile vile bwana pamoja na kijakazi wake yani mtu alikuwa na kijakazi ambaye ni halali kumuingilia uh, kwa hiyo mmoja fariki imma sayyid au ama basi mmoja atamwosha mwenzake mmoja atamwosha mwenzake thumma qala ba'da dhalik walirajulin wa imra'atin ghaslu man duna sab'i sinina walirajulin wa imra'atin ghaslu man duna sab'i sinina na inajuzu kwa mwanaume na mwanamke kumwosha ambaye ana chini ya miaka 7 inajuzu kwa mwanaume nako mwanamke kumuosha ambaye ana chini ya miaka saba yaani sawasawa muoshaji ni mwanaume na yule mtoto aliyofariki ni mwanamke maadamu yuko chini ya miaka saba inajuzu mwanaume kufanyaje kumuosha kama inavyojuzu mwanamke kumuosha mtoto wa kiume ambaye ana miaka chini ya saba limadha li'annahu la aurata lahu li'annahu la aurata lahu li'annahu la awrata lahu kwa sababu mtoto ambaye yuko chini ya miaka saba hana aura hana aura yani maana kwamba aura yake haina hukumu katika dini aura yake haina hukumu katika katika dini kwa hiyo inajuzu wanaume kumuosha mtoto wa kike ambaye ana chini ya miaka saba kadhalika mwanamke kumuosha mtoto wa kiume ambaye ana miaka chini ya saba ثم قال ومن لم يحضره من له تمثيله يمم ومن لم يحضره من له تمثيله يمم na yule ambaye asiye muhudhuria mtu ambaye inajuzu kumuosha atatayamamishwa waman lam yahdhuruhu man lahu tafsiluhu yummima na yule asiyehudhuriwa na mtu ambaye inajuzu kumuosha yummima atatayamamishwa kivipi ukto karajulin madha baina niswatin laysa fihinna zawja karajulin madha بين نسوة ليس فيهن زوجة كرجل ماذا بين نسوة ليس فيهن زوجة أو امرأة ماذا بين رجال أو امرأة ماذا بين رجال أو امرأة ماذا بين رجال ليس فيهم زوج laysa fihim zawj au imra'atin matat baina rijalin laysa fihim zawj karajulin mata baina niswati laysa fihinna zawja kama mwanaume ambaye amekufa baina ya wanawake na hakuna katika hao wanawake mkewe mwanaume ambaye amekufa baina ya wanawake alipofia hakuna mwanaume kuna wanawake na katika hao wanawake hakuna mumewe hakuna mumewe mnamke hakuna mkewe laisa fihinna zawja hakuna mkewe kiafu baina wanawake na katika wanawake hakuna mkewe kwa hiyo wakati huo atatayamamishwa atayamamishwa kwa sababu hakuna au imra'atin matat baina rijal au mwanamke aliyekufa baina ya wanaume awe imra'atin matat baina rijali au mwanamke aliyekufa baina ya wanaume laisa fihinna zawjun na katika wanaume hakuna mume katika hao wanaume hakuna mumewe kwa hiyo atakosekana wa kumuosha walioko wote ni wanaume tu ni wanaume katika wanaume hakuna mumewe basi huyo mwanamke atatayamamishwa kwa kukosekana mtu wa kumuosha Tayib. Sasa tunaingia kwenye kuanza kuosha kwenye maji. يقول المؤلف رحمه الله واذا اخذ في غسله ستر عورته واذا اخذ في غسله ستر عورته نا قل خيرا تغنم او اسكت عن واذا اخذ في غسله ستر عورته نا akianza kumuosha asitiri uchi واذا اخذ في غسله ستر عورته na akianza kumuosha asili uchi wake oktubu wujuban wujuban wala yakunu amama an-nas واذا اخذ في غسله ستر عورته وجوبا ولا يكون امام الناس Takapoanza kumuosha asiri uchi wake, kustiri uchi wake wakati huo ni wajibu na isiwe mbele ya watu yani asimwoche mbele ya watu kwa hiyo amstiri uchi wake na huko kumuosha asimuoshe mbele ya watu wajaradahu min thiyabi wajaradahu min thiyabihi istihbaban wajaradahu min thiyabihi istihbaban na ambue zile nguo zake katika hali ya istihbab wajallahu min thiyabihi istihbab na ambue nguo zake kwa hali ya istihbab watatarahu alil uyun hapo aliposema watatarahu uktubu kullahu watatarahu kullahu anil uyuni watatarahu kullahu anil uyun istihbaban watatarahu kullahu anil uyuni istihbab na kumstiri mwili mzima kutokana na mavi ya watu hilo jambo ni mustahabu kustiri uchi ni nini wazi ama kufunika mwili wote kustiri mwili wote kutokana na mavi ya watu hilo ni nini istihbab mustahabu akishafanya hivyo anafanyaje ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ثم يرفع رأسه واكتب غير حامل ثم يرفع رأسه غير حامل استحبابا ثم يرفع رأسه غير حامل استحبابا ثم يرفع رأسه غير حامل استحبابا برفق ila qurbi julusi kisha anyanyue kichwa cha yule maiti thumma yarfa'u ra'sahu kisha anyanyue kichwa cha yule maiti huyo maiti wenyewe akiwa ni mwenye mimba yani akiwa ni mwenye mimba haifai kufanya hivi ambavyo tunavyoeleza sasa hivi thumma yarfa'u ra'sahu birifqin kisha anyanyue kichwa chake kwa upole kwa utaratibu ila kurbi julutihi mpaka karibu na kumkarisha mpaka karibu na kumkarisha yani amnyanyue yule maiti mpaka na kwamba anataka afanyeje anamkarisha yani mpaka anakuwa mfano wa mtu ambaye amekaa kwenye mapaji ya mtu mwingine yani sura yake hiyo hivyo kwa mnyanyue yule maiti mpaka awe na karibu kana kwamba yule maiti amekaa kufanya hivyo hukumu yake ni mustahabu kufanya hivyo hukumu yake ni mustahabu aha wa wayazir batnahu birifqi na akishafanya hivyo akamue tumbo lake kwa upole wa wayazir batnahu birifqi na akamue tumbo lake kwa upole akamue tumbo lake kwa upole limadha liyakhruj ma huwa musta'idun lilkhuruj liyakhruj ma huwa musta'idun lilkhuruj liyakhruj ma huwa mustahab musta'idun lilkhuruj liyakhruj ma huwa musta'idun lilkhuruj ili kitoke kile kilichojiandaa kutoka kitoke kile ambacho kimejiandaa kutoka kwa hiyo alikalishwa hivyo na akawa anapitisha ule mkono wake juu ya lile tumbo la maiti kwa hali utaratibu kabisa basi kile ambacho ni chenye kujiandaa kutoka kitakuwa ni chenye kutoka lakini si katika sura ya kufinya kabisa kwa nguvu lake bali kwa upole wayakunu thamma bakurun na kuwe na manukato ويكون ثم بخور او بخور بخور نذو ثم بخور او بخور ويكون ثم بخور بخور ويكون ثم بخور نكوه نمنكات كاجل يعني دفعا للتاذي برائحه الخارج دفعا للتاذي برائحة الخارج دفعا للتأذي برائحة الخارج دفعا للتأذي برائحة الخارج kwa ajili ya kuzuia na kuudhika kwa harufu mbaya ya kile kile kutoka kuwa na manukato kwa ajili ya kuzuia harufu mbaya ya kile kile kutoka kwa sababu kile kile kutoka hakiwezi kuwa na harufu nzuri mahama nikana hakiwezi kuwa na harufu nzuri lazima kitakuwa na harufu mbaya kwa hiyo kuwa na manukato ili kusudi uh, kile chenye kutoka ile harufu yake ifunikwe na yale manukato ويكثر صب الماء اذا ويكثر صب الماء اذا na afanye wingi kumwagia maji wakati huo wa wayuktiru sabba ma'i idan na afanye uwingi kumwagia maji wakati huo fanye uwingi kumwagia maji ili uh, kile chenye kutoka kiwe kinasafishwa uh, moja kwa moja na kisha fanye hivyo yule mwoshaji kisha fanye hivyo anafanyaje wayaruku uktub alghasil wayaruku alghasilu ala yadihi khirqatan ويرف الغاسل على يده خرقة ينجيه بها ويرف على يده خرقة ينجيه بها na azingushe muoshaji azingushe afunge muoshaji ala yadihi kwenye mkono wake khirqatan kitambaa yunajihi biha amfanyie istinja yunajihia amfanyie istinja mfanyie istinja hiyo uswahili eh. eh kwa hiyo anafunga kitambaa siku hizi kuna kuna kuna kuwa na gloves zinakuwa zinasimama sehemu ya nini ya kitambaa gloves zile zinakuwa zinasimama sehemu ya kitambaa kwa hiyo hakuna hakuna haja tena kutafuta vitambaa maadamu gross unauza sio 2000 sio 2500 basi tenda kununuliwa alafu yule mwoshaji atavaa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo wayaksiru ma alayhi min najasatin wayaksir waktub wujuban wayaksiru وجوبا ما عليه من نجاسه ويكثر wujuban ma alayhi min najasati na asafishe kile ambacho kiko juu ya maiti katika najasa katika hali ya wujubu kusafisha ambacho kiko juu ya maiti katika najisi kufanya hivyo ni wajibu uktubu walau ala sabilaini walau ala asabilaini walau ala sabilaini na lau uh, hiyo najisi iko katika njia mbili walau ala sabilaini na lau hiyo najisi iko katika njia mbili ni lazima asafishe na kule kusafisha ni wajibu نعم اقرا ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل كفيه ويوضيه ندبا ولا يدخل ماء ولا يدخل ماء فمه ولا انفه بل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتيه فينفخ أسنانه وفي منخريه فينظفهما ويغسل برغوة سدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء عليه ثلاث يمر يده في كل مرة في كل مرة على بطنه فإن لم ينق بثلاث زاد حتى ينقى ويجعل في الأخيرة كافورا ويكره ماء حار لم يحتج إليه نعم ثم ينوي ينوي الفعل ثم ينوي الغاسل غسله ثم ينوي الغاسل غسله كيشا انوي yule muoshaji ثم ينوي الغاسل غسله كيش انويه موشاجي كموشا ويتم ثم ينوي ما حكم النيه هنا وجوبا لماذا لان النيه شرط لان النيه شرط إيه؟ لان النيه شرط ثم ينوي وجوبا لان النيه شرط في شنويه آه، كتقال واجب بسبب النيه لشرط ينوي كموشا ويسمي كيف تتم بسم الله ها ها ويتم ويتم وجوبا ويسمي وجوبا وتسقط سهوا ويسمي وجوبا وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا ويسمي بسم الله اكيشا نويا اسمي بسم الله sababu sema bismillah ni kama vile anavyooga mtu aliye hai ambao tulisema ni nini kule wajibun wa kadhalika huna na hivyo hivyo hapo sema bismillah ni wajibu sema bismillah wayasiru kafaihi akaosha viganja vya maiti wayasiru kafaihi ataosha viganja vya maiti thalathan mara tatu wayaktil kafai kisha akisha nuia anasema bismillah anaosha kigenzi vya maiti mara tatu hukumu yake ni nini istihbaban wayaktil kafai thalatha istihbaban kisha anaosha viganja vya maiti mara tatu hali ya istihbab wayuwadhihi au wayuwadhihu ويوضئه او يوضئه فاكتب وضوءا كاملا نادبا ويوضيه او يوضئه وضوءا كاملا نادبا ويوضيه او يوضئه وضوءا كاملا نادبا كيشا ام توضيش ويوضيه او يوضئه كيشا ام توضيش وضوءا كاملا وضوء اليو kisha amtawazishe udhu uliokamilika hukumu ya kumtawazisha ni nini najiba kumtawazisha maiti ni sunna najiba sunna wakati ule wa kumtawazisha wala yudkhilu ma'an famahu wala anfahu na wala siingize maji kwenye kinywa chake wala pua yake wala yudkhilu ma'an famahu wala anfahu asiingize maji kwenye kinywa chake na pua yake bal usbu'aihi bal usbu'aihi eh bal yudkhilu usbu'aihi bal yudkhilu usbu'aihi bal yudkhilu usbu'aihi bi khirqatin khashinatin mablulatin bima'in baina shafataihi bali yudkhilu usba'i bali anaingiza vidole vyake viwili bali yudkhilu usba'ihi bali anaingiza vidole vyake viwili bikhirqatin kwa kitambaa anaingiza vidole vyake viwili kwa kitambaa khashina kile kitambaa kiwe kigumu kisiwe laini khashina kigumu mabelulatin kilicholoa bali aingize kitambaa kwa kutumia vyake viwili kilicholoa bimai kwa maji sio kiloe kwa juisi au soda ah kiloe kwa maji bimai kwa maji baina shafatehi baina ya midomo yake aingize vidole vyake viwili kwa kitambaa kigumu kilicholoa kwa maji baina ya midomo yake fayamsahu asnanahu fayamsahu biha asnanahu kishaingiza afute kwa hicho kitambaa ambacho ameingiza kwa vidole vyake viwili meno yake fayamsahu asnanahu afute meno yake yani meno ya maiti wabi mankaraihi na kwenye matundu mawili ya pua yake wabi mankaraihi na kwenye matundu mawili ya pua yake wa fi manqaraihi na kwenye matundu mawili ya pua yake fayunadhifuhuma ayatafishe fayunadhifuhuma ayatafishe fayunadhifuhuma ayatafishe limadha liyaquma maqama almadmadati walistisha liyaquma مقام المضمضه والاستنشاق ليقوم مقام المضمضه والاستنشاق ليقوم مقام المضمضه والاستنشاق ili huko kuingiza kitambaa katika kinywa chake baina midomo yake na kusafisha meno yake pamoja na kuingiza katika matundu yake mawili ya pua yake na kusafisha hayo yasimame sehemu ya almadmadha wal istinshaq haya ameshafanya hivyo kinachofuata ni udhu ambao mtawadhisha yale maji ya maji ya kawaida yale maji ya maji ya kawaida hayo ambayo tulioeleza yakisha fanyika wayaksilu biraghwati sidri ra'sahu wa lihiyatahu faqat wayaksilu biraghwati sidri ra'sahu wa lihiyatahu faqat na aoshe kwa mapovu ya asidr asidr سمعت بعض الاخوان يقولون nimesikia baadhi ya ndugu wanasema kwamba asili ni mtende sema eh, mtendeni mkunazi, mkunazi. Nimesikia baadhi ya ikhwa wanasema kwamba asili ni mkunaji wayaktur biraqwati sidr na anamosha kwa mapovu ya mkunazi mapovu ya mkunazi yale mapovu ya mkunazi anatumia kumosha kichwa chake na ndevu zake peke yake wayaksiru biragwa asidr ra'sahu wa lihiyatahu faqat na anamuosha kwa mapovu ya mkunazi kichwa chake na ndevu zake peke yake waktubu wa yaqumu maqamaha as-sabun ويقوم مقامها الصابون ويقوم مقامها الصابون ويقوم مقامها الصابون na inasimama sehemu ya mapovu ya mtende sabuni yani badala kutumia yale mapovu ya mtende unatumia sabuni yani sabuni inatosha kusimama sehemu yake hmm? Ah, nakumbuka na mamlaka nakumbuka Saudi Mushki. <laughs> Eh, Allahu musta'an tayeb kwa hiyo atamuosha ah, kwa mapovu ya mkunazi kichwa chake ah, na ndevu zake peke yake thumma yaksuru shatihi alaymana thumma alaysa kisha anaosha upande wake wa kulia kisha kushoto kisha anaosha upande wake wa kulia kisha wa kushoto anaosha kwa kitu gani oh, بثفل السدر بثفل السدر بثفل السدر يعني فا فا لم بثفل السدر بثفل السدر ما هو الثفل وهو السدر المخلوط بالماء تحت رضوة وهو السدر المخلوط بالماء تحت رغوة وهو السدر آه وهو آه السدر المخلوط بالماء tahta rabba atamuosha upande wa kulia kisha upande wa kushoto kwa asufur asufur ni nini ni ule mkunazi uliochanganywa na maji maji ambayo yanakuwa chini ya kovu sawa yani ule mkunazi ule unakuwa unapondwa kwa hiyo maji yakishatiwa juu yake kunakuwa na nini povu lile povu ndio ambalo linatumika kumuoshea kichwa chake na halafu yale maji ambayo yanakuwa chini ya povu sasa ndiyo yake kuwa yanatumika kumuoshea sehemu zilizobaki za mwili wake tahta rabwa tahta rabwa ule mkunazi ambao umechanganywa na maji chini ya povu la mkunazi ثم يفيض الماء عليه ثم يفيض الماء عليه لما قال ثم يفيض الماء اوقف الصافي الصافي ثم يفيض الماء الصافي الذي لم يخلط بغيره ثم يفيض الماء الصافي الذي لم يخلط بغيره ثم yufidu الماء الصافي الذي لم lam بغيره كيشا kisha akishafanya hivyo amwagie maji safi ambayo hayajachanganywa na chochote akishafanya hivyo amwagie maji ambayo hayajachanganywa na kitu chochote kile okto wa hadhihi tu'tabaru ghadlatul wahida وهذه تعتبر غسله واحده وهذه تعتبر غسله واحده na huo unazingatiwa kuwa ni moshi mmoja yani haya yote ambayo tuliyoeleza mpaka hapo tulipofika inazingatiwa kuwa ni moto huo mmoja mpaka hapo tulipofika inazingatiwa kuwa ni mwosho mmoja ثم قال ثلاثا ثلاثا اكتب يفعل ما تقدم ثلاثا الا الوضوء يفعل ما تقدم ثلاثا الا الوضوء يفعل ما تقدم ثلاثا الا الوضوء يفعل ما تقدم ثلاثا الا الوضوء ففي المره الاولى فقط ففي المره الاولى فقط ففي المره الاولى فقط ثلاثا بما يفعل ما تقدم ثلاثا انا فاني هذه اللي تطغليه مرتين يفعل ما تقدم ثلاثا انا فاني هذه اللي تطغليه مرتين الا الوضوء isipokuwa udhu illa alwudhu'a isipokuwa udhu fa fi almarrati alula faqat udhu ni mara ya kwanza pekee yake udhu au isipokuwa mara ya kwanza pekee yake yani si kwamba atakapomuosha mara ya pili atarudia tena kumtawazisha la bali ile ile mara moja ambayo ameifanya kwenye mwosho wa kwanza kuhusiana na udhu na kila kinachohusiana na udhu inatosha يقول المؤلف رحمه الله يمر يديه يمر يده في كل مرة على بطنه يمر يده في كل مرة على بطنه anapitisha mkono wake kila mara kwenye tumbo lake yumiru yada anapitisha mkono wake fi kulli marratin kila mara ala batnihi kwenye tumbo lake kila mara anapitisha mkono wake kwa hiyo tena mara tatu akafanya kama kutendelea kutoka kitu akafanya kama hakutojiziba kabisa kama hakutojiziba basi wanasema unaweza kutumika mchanga mgumu na kuwekwa katika zile sehemu ambazo zinatoka uchafu kama ilivyo kwenye dubur ili kusudi vile vinakutoka visifanyeje visitoke thumma qala fa in lam yunqa bi thalathin zada hatta yunqa fa in yunqa na kama hajatakata fa in yunqa na kama hajatakata ikiwa hajatakata yule maiti kutakata ujuaji wewe mwenyewe unapokuwa unaoga ukioga safi kabisa yani kupitisha mkono kujisugua hakuna aina yoyote ya uchafu unaotoka sawa hivyo hivyo ili ujue kwamba maisha yametakata ni ile hali ambayo wewe ukipitisha mkono hauhisi uchafu wote ule kutoka katika ngozi ya maisha kwa hiyo ikiwa utapitisha ukisugua unaona kabisa kuna kuna vitu vinatoka ina maana kwamba yule maisha hajatakata kwa hiyo kama itakuwa hajatakata bitalati kwa mioto mitatu kama maiti itakuwa hajatakata kwa mioto mitatu zada hatta yunqa atazidisha mpaka atakata zada hatta yunqa atazidisha mpaka atakate ila sab'i ila sab'i mpaka mara saba atazidisha mioto mpaka atakate idadi kama mara ya tano tutakuwa tumefika lakini atazidisha mpaka mara ويجعل استهبابا ويجعل استهبابا في الأخيرة كافورا اكتبوا وسجرا ويجعل في الأخيرة كافورا وسجرا ويجعل استهبابا في الأخيرة كافورا وسجرا na ajalie fil akhir mwisho wa mwisho kafur kadhalika mkuna kule mwisho wa mwisho ajalie kafur na mkunazi kufanya hivyo ni istihbab kufanya hivyo ni istihbabun thumma qala ويكره ويكره ماء حار لم يحتج اليه ويكره ماء حار لم يحتج اليه na ni makruhu maji ya moto yasiyohitajika wayukrah ma'un harun lam yuqad ilayhi ni makruhu kumoshia kwa maji ya moto yasiyohitajika tumia maji ya moto kama hakuna mahitaji ya kufanya hivyo ni makruhu وسنة تنشيف الميت وسنة تنشيف الميت وسنة تنشيف الميت وسنة تنشيف الميت وأن يذفر شعر أنثى وأن يذفر شعر أنثى وأن يذفر شعر أنثى ثلاثة قرون وأن يدفن شعر أنثى ثلاثة قرون وأن يدفن شعر أنثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها وأن يدفن شعر أنثى شعر أنثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها لأن سنة kumkausha maiti yani baada ya kumuosha ni sunna kumkausha kuchukua taulo na kumkausha ni sunna kufanya hivyo na alio hai baada ya kutawaza ah, akajikausha au baada ya kuoga akajikausha hukumu yake ni nini mubah mtu anapokuwa anatawadha yuko hai au kuoga kujikausha hukumu yake ni mubah ama kwa maiti kumkausha ni sunna wa an yusfara sha'ru untha na kusukwa nywele za mwanamke thalatha taqruni njia tatu yani zile nywele zinajaliwa mafungu matatu wa yustara waraha na zinalazwa nyuma yake zile nywele zinafungwa zinasukwa sunna itaje yani ha mabutu sio yanavyoenda juu ala kulli hal yani maana kwamba zile nywele zake zitawekwa mafungu matatu katika hali ya kusuka na zitalazwa nyuma yake ni sunna kufanya hivi oktoba وكره اقتصار على مرة وكره اقتصار على مرة وإن لم يخرج منه شيء وكره اقتصار على مرة وإن لم يخرج منه شيء وكره اقتصار على مرة إن لم يخرج منه شيء وكره اقتصار على مرة إن لم يخرج منه شيء ويحرم الاقتصار ويحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء ويحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء ويحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبعين ويحرم الاقتصاد ما دام يخرج شيء على ما دون السبع على ما دون السبع وقرها اقتصار على مره نا ni makruhu mtu kufupika kumuosha maiti muosho mmoja ni makruhu اقتصار على مره kufupika kumuosha maiti muosho mmoja wa lam yakhruj minhu shay'un hata kama kuna kinachotoka ni makro kumwosha maiti muosho mmoja hata kama hakuna kinachotoka wa yahrumu al ma dama yakhruju shay'un ala ma duna sab'a nani haram kufupika ikiwa kitu kinatoka chini ya mara yani ikiwa katika mwili wake kuna kitu kinatoka ni haramu kufupika chini ya mara ini haram اقرأ اقرأ مكمل ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ويجنب طيب ولا يلبس ذكر مقيبا ولا يغطى رأسه ولا ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما إلا لنحو جناب ويدفن في ثيابه بدم بعد نزع سلاح وجلد فإن صلبها كفن بغيرها وسقط لأربعة أشهر كمولود حية ومن ومن تعذر غسله يمن وعلى غاسل فقه شر نعم ثم قال بعد ذلك ومحرم ميت كحي na muhrim aliyefariki ni kama aliye hai wa muhrimun na muhrim yani aliyehirimia ibada ya umra au ibada ya haji yule ambaye ni mu'tamir au haji wa muhrim na aliyehirimia ibada ya haji au umra mayitun aliyefariki yani ameshahirimia akafariki hali ya kuwa yuko kwenye ihram kahayi ni kama vile aliye ni kama aliye yuktal bima'in wa sidrin anaoshwa kwa maji na mkunazi yuktal bima'in wa sidrin anaoshwa kwa maji na mkunazi yuktal bima'in wa sidrin anaoshwa kwa maji na mkunazi wa yujannabu tiba na anawekwa mbali na kwa wajannabu tiba na anawekwa mbali na manukati kwa sababu mtu anapokuwa katika ihram uh, katika vitu ambavyo havifai yeye kutumia ni manukati yeye akiwa kwenye ihram mtu ambaye yuko hai ni haramu yeye kutumia manukati kwa hiyo kadhalika aliyefariki aliyekuwa yuko kwenye ihram inabidi awekwe mbali na manukato wala yulbasu dhakarun makhifan wala habarishu mwanaume nguo ambazo zimeshonwa kulingana na kiwiliwili wala yulbasu dhakarun makhifan wala habarishi yani yule aliyefariki alikuwa ni muhrim mwanaume makhifan nguo ambazo zimeshonwa kulingana na kiwiliwili tutafika katika kafa kwamba inajuzu uh, kumweka kumwekea tanda maiti wa kiume kwa kutumia kanzu izar na lipapo wake kanzu kikoi na jamvi moja hiyo inajuzu tutafika tukienda kupumzika tukirudi tunaingia lakini huyo aliyekufa aliyekuwa ni muhrim havalishwi mwanaume makitwan zile nguo ambazo zimeshona kulingana na nini na kiwiliwi wala yughassha ra'suhu wala hafunikwi kichwa chake wala yughassha ra'suhu wala hafunikwi kichwa chake wala wajha unsa wala uso mwanamke ولا وجه انثى ولا اسوا منامك او محرمه ولا وجه انثى محرمه ولا وجه انثى محرمه ولا اسوا ومنامك امباي محرمه ولا وجه انثى محرمه ولا اسوا منامك امباي محرمه ولا يؤخذ شيء من شعرهما ولا يؤخذ شيء من شعرهما ولا يؤخذ شيء من شعرهما ولا ظفرهما ولا ظفرهما ولا يؤخذ شيء من شعرهما ولا ظفرهما ولا hakuondolewi chochote katika nywele zao hao wawili yani muhrim wa kiume na muhrim wa kike wala dhufurihima wala kucha zao kuondolewa chochote kile kwa watazikwa uh, kama walivyo bila ya kuondolewa chochote katika nywele zao wala kucha zao ثم قال ولا يغسل شهيد معركه ولا haoshi shahidi aliyefia kwenye uwanja wa vita wala yughassalu shahidu ma'araka wala haoshi shahidi wa vita haoshi yule ambaye amefia kwenye uwanja wa jihadi haoshi wakati bali yukrahu tafsiruhu bali yukrahu tafsiruhu bali yukrahu taksiru bali ni makruhu kumuosha kwake bali yukrahu taksiruhu bali ni makruhu kumuosha kwake kadhalika wa maqtulun dhulman kadhalika haoshi yule ambaye ameuliwa kwa dhulma wa maqtulun dhulman na aliyeuliwa kwa dhulma na aliyeuliwa kwa dhulma kwa nini aliye uliwa kwa dhulma asioshwe قال في شرح الاقناع قال في شرح الاقناع قال في شرح الاقناع قال في شرح الاقناع قال في شرح الاقناع ومن قتل ظلما في غير حرب ومن قتل ظلما في غير حرب ومن قتل ظلما في غير حرب ومن قتل ظلما في غير حرب ألحق بشهيد المعركة ألحق بشهيد المعركة ألحق بشهيد المعركة ولحق بشهيد المعركة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه كان في شرح الإسلام amesema شيخ منصور في شرح الاقناع كتاب ابن kitabu طيب. sherehe ya Sheikh Mansour al-Bahot muallif wa hiki kitabu Umdat al-Tariq anasherehesha ala itna inaitwa kashaf al-qina kinaitwa kashaf al-qina لشرح الاقناع لطالب الانتباه الاقناع مؤلف لمن ابو النجاه موسى الحجاوي huyu mualifu uh, wa hii kitabu kasherehesha al-iqla kitabu ambacho kimeandikwa na Abu Najah Musa al-Ajjawi katika sherehe ambayo inaitwa kashafu al-qina kwenye sherehe ya kashafu al-qina Sheikh Mansur al-Buhuti anasema wa man qutila dhulman na atakayeuliwa kwa dhulma wa man qutila dhulman na atakayeuliwa kwa dhulma fi ghairi harbi sehemu isiyokuwa vitani fi ghairi harbin sehemu isiyokuwa vitani ule hikabi shahidi almaraka anafanyiwa ilhaqi kwa shahidi wa maraka anafanyiwa ilhaq anaunganishwa na shahidi wa uh, maraka katika kitu gani bi annahu la yughassalu wala yusalla alayhi katika kwamba yeye haoshi wala haswali haoshi wala haswali kwa hiyo imefanywa kiasi imefanyiwa kiasi na yule ambaye ameuliwa kwa dhulma basi anaunganishwa na shahidi aliyefia uh, kwenye uwanja wa mapambano katika mazingira ya jihadi طيب ثم قال الا لنهو جنابه illa linahu janabatin isipokuwa kwa mfano wa janaba illa linahu janabatin isipokuwa kwa mfano wa janaba uktub kabla almauti kabla ya mauti illa linahu janabatin kabla almauti illa linahu janaba illa linahu janaba kabla almauti isipokuwa kwa mfano wa janaba ambalo alikuwa nalo kabla ni kabla ya mauti isipokuwa kwa mfano wa janaba ambalo alikuwa nalo kabla ya umauti kadhalika he na nifasi kwa hiyo uh, yule ambaye ameuliwa kwenye uwanja wa vita lakini alikuwa na janaba mwanamke ambaye alikuwa kwenye uwanja wa vita au ameuliwa kwa dhulma hali ya kuwa alikuwa kwenye hedhi au alikuwa kwenye nifasi basi wakati huo watakuwa wanaoshwa kwa hali ya ujo watakuwa wanaoshwa kwa hali ya ujo janaba baada ya mauti la yumkin كيف يتصور ها كيف يتصور ذلك haiwezekani haiwezekani <laughs> na ndio maana ndio maana kule mwanzo kule tukasema kwamba alhaidh yujibu al-ghusla wal shartun lahu kisha tukaelezea maneno ya Ibn qudama rahimahullah kuhusiana na hiyo kadhia kwa hiyo yale ambayo tumeeleza kule ndio haya kwa hiyo hata huyo ambaye ameuliwa kwenye maharaka na yule ambaye ameuliwa kwa dhuluma tulisema kule mwanzoni kwamba tutakuja kuwazungumzia kwenye kitabu الجنائب لا هي ndio hali ambayo ثم قال ويدفن اكتب وجوبا ويدفن وجوبا في ثيابه اكتب التي قتل فيها ويدفن وجوبا في ثيابه التي قتل فيها ويدفن وجوبا في ثيابه allati kutila fiha bidamihi bidam na anazikwa kwa hali ya uwajibu kwenye nguo zake ambazo ameuliwa hali ya kuwa amezivaa bidamihi na kwa damu zake atazikwa aliyakuwa yuko na nguo zake zile zile ambazo ameuliwa na vile vile aliyakuwa yuko na damu zake zile zile lakini wakati gani baada naz'i silahin wa jildin baada ya kutoa silaha na kama ndani ya mwili wake kulikuwa na ngozi baada naz'i silahi baada ya kutoa silaha yani kama alikuwa na uh, upanga kutolewa kama alikuwa na mkuki kimwili wake kama alikuwa na kitu kitotolewa kadhalika uh, jild kama katika mwili wake kulikuwa chochote kile katika ngozi yani mfano kama alikuwa na mkoba ambaye alikuwa anaweka mishale yake na ule mkoba ambao umetengenezwa kutokana na ngozi au alikuwa na mkanda ambao ule mkanda umetengenezwa kutokana na ngozi hivi vitakuwa vimeondolewa alafu atazikwa kwenye zile zile nguo zake ambazo ameuliwa nazo fa insulibaha ikiwa hizo nguo zake zimechukuliwa fa ikiwa hizo nguo zake zimefanyaje zimechukuliwa yani kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye vita mara nyingi tunakuwa kama mtu akimuua mtu fulani kama alikuwa na alikuwa na silaha ile silaha mtu anaichukua inakuwa talabu inaitwa talabu yani ambaye amepata kwa yule aliyomuua kwa hiyo kama huyu muislamu ambaye ameuliwa kwenye maharaka au ameuliwa kwa dhuluma halafu zile nguo zake zikaondolewa zikachukuliwa kufina bighairiha atafanyiwa kafani kwa nguo zingine kufina bighairiha atafanyiwa kafani kwa nguo zingine uktubu wujuban kwa hali ya wujubu wujuban kwa hali ya wujubu ثم قال وتكتم لأربعة أشهر فأكثر وست لأربعة أشهر فأكثر وست لأربعة أشهر فأكثر كمولود حيا كمولود حيا وست لأربعة أشهر فأكثر كمولود حيا na kipumuko ambacho kimefikisha miezi minne na kuendelea kipomoko ambacho kimefikisha miezi minne na kuendelea kama uludi ni haya ni kama aliyezaliwa haliakuwa yuko hai ni kama aliyezaliwa haliakuwa yuko yuko hai kwa hiyo kilichopomoka upomofu yani kama mwanamke alikuwa mjamzito ile ile ile ile mimba yake au ule ujauzito wake ukaharibika lakini unaharibika baada ya miezi minne yani baada kufika miezi minne na kuendelea hukumu ya kile kilichopomoka baada ya ile mimba kuharibika ni kama aliyezaliwa hai ni kama aliyozaliwa hai kivipi fayughasalu wa yusalla alayhi وإن لم يستهل فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل ataoshwa na ataswaliwa hata kama hajatoa kelele ataoshwa na ataswaliwa katika maji toa kelele atariki atariki la hatori hatori tariki tariki na hakika la hatufanyiwa hakika ahe akizaliwa tu akafa kama yaani amezaliwa tu akafa naam huyu anarithi huyu anarithi vile vile anafanywa hakika vile vile anafanywa hakika na anapewa jina na anapewa jina kama hatudhihirika kuwa ni mwanaume au mwanamke wenyewe anasema kwamba atapewa jina ambalo linakuwa ni sale kwa jinsia zote mbili kama ilivyokuwa neematullah atapewa kama alikuwa hajadhihirika kuwa ni mwanaume au mwanamke analita eh yani tunachokizungumzia hapo kwamba mtu yeye amefariki amemwacha mkewe aliyekuwa ni mjamzito sawa amemwacha mkewe aliyekuwa ni mjamzito na tunachokusudia <laughs> yani sura yake ndio hiyo tuna ثم قال ومن تعذر غسله يمم ومن تعذر غسله يمم ومن تعذر ghusluhu yummima na yule ambaye kutakuwa na udhuru wa kuoshwa kwake na yule ambaye kutakuwa na udhuru wa kuoshwa kwake la adam alma'i au ghairihi kalharqi adam alma'i au ghairihi kalharqi la adam alma'i au ghairihi kalharqi yule ambaye kutokuwa na udhuru wa kuosho kwake kama vile kukusikana maji ah, na mfano wake kama vile ameungua sana kaungua kuoshwa haiwezekani yumima asata yamamishwa yule ambaye kutokuwa uh, na udhuru wa kuoshwa adam alma kukusikana maji au ghairihi au mfano wake kana harfi kama vile kuungua yumima asata yamamishwa thumma qala wa ala ghasilin satru sharri na ni wajib eh, kwa mwoshaji kustiri shari atakazoziona ni wajibu kwa mwoshaji kustiri shari atakazoziona yani kustiri aibu atakazoziona kwa maitio ni wajibu ni wajibu kustiri aibu ambazo atakazoziona kwa maiti oktob wanarju lilmuhsin wa nakhafu ala almusii ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء na natarajia khairi uh, kwa mtu ambaye kwa sisi uh, amedhihirisha kuwa ni mtu mwema huyu sisi tunamtarajia khairi tunakuwa na matarajio ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wanakafu ala almusii na tunaogopea kuadhibiwa mtu ambaye amefanya madhambi tunamwogopea kuadhibiwa yule aliyokufa aliyekuwa anafanya madhambi kwa hiyo sasa tunasema kwamba bwana fulani amekufa ni katika watu wa peponi la hatuwezi kusema hivyo isipokuwa kwa wale ambao dalili zinaonyesha kuwa ni watu wa wapi wa peponi kadhalika hatuwezi kusema kwamba bwana fulani yule ni mtu wa motoni isipokuwa kwa wale ambao dalili zimekuja kuonyesha ni watu wa motoni lidha wanarjulul muhsin wanakhafu على المسيئين سؤال واحد سؤال واحد ان شاء الله بعد الاستراحه ان شاء الله تكون كما ستان ستان دقيقه 25 تردين ده ستان دقيقه 25 تردين ده ان شاء الله